au kubwa mpaka muda wake hayo ndiyo haki zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu na ndiyo sawa zaidi kwa ushahidi na vyema zaidi ili msiwe na shaka ila ikiwa ni biashara ya mkono kwa mkono baina yenu basi hapo si vibaya kwenu msipoiandika lakini mnapouziana wekeni mashahidi wala asitiwe matatani mwandishi wala shahidi na mkifanya hivyo basi hakika hilo ni kosa kwenu na mugopeni Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anakuelimisheni na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم na mkiwa safarini na hamkupata mwandishi yatosha kukabidhiwa rahani na mmoja wenu akimwekea amana mwenziwe basi aliyeaminiwa airudishe amana ya mwenzake na amche Mwenyezi Mungu Mola wake mlezi wala msifiche ushahidi na atakayeficha basi hakika moyo wake ni wenye kutenda dhambi na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa mnayo yatenda الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Enyi mlioamini, mkikopeshana deni kwa muda, inatakikana huo muda ujulikane. Nanyi muandikiane ili kuhifadhi haki na usitokee mzozo. na lazima mwenye kuandika awe mtu muadilifu katika uandishi wake. Wala muandishi asikatai kuandika. Kwani hivyo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya elimu iliyomfunza naye alikuwa haijui. Basi aandike lile deni kwa mujibu anavyokubali yule mwenye kukopa. Naye huyo mwenye kukopa amwogope Mola wake mlezi, asipunguze hata chembe katika deni lililo juu yake. Pindi akiwa mwenye kukopa hawezi kujiendesha, wala hayawezi mambo vilivyo, au ni mnyonge kwa udogo au ugonjwa au ukongwe, au akawa hawezi kuandikisha kwa ajili ya ububu au uzito wa ulimi, au kutojua lugha inayoandikiwa huwa waraka, basi mlinzi wake wa kisharia au hakimu au aliyemkhiari yeye au ndiye naibu wake wa kutoa imla ya kuliandika hilo deni kwa uadilifu uliotimia. Na washuhudisheni deni hilo wanaume wawili miongoni mwenu. Ikiwa hawakupatikana wanaume wawili, basi mwanamume mmoja na wanawake wawili. Washuhudie ili pindi mtu akirusha waweze kutoa shahidi wao. Na akisahau mmoja mwingine aweze kumkumbusha. Wala haijuzu kujizuia kutoa shahidi pindi unapotakikana. Wala msipuuze kuandika kidogo na kikubwa, maadam ni deni la kulipwa baadaye. Hivyo ndivyo waadilifu wa sharia ya Mwenyezi Mungu na ndiyo kuwa na nguvu zaidi kuwa ni dalili ya ukweli wa ushahidi. Na ndiyo vyema zaidi kuondoa shaka shaka baina yenu. Ila ikiwa jambo lenyewe ni biashara ya mkono kwa mkono mnayouziana baina yenu. Hapo si lazima kuandikiana, kwani hapana dharura ya hayo. Na inatakikana lakini katika kuuziana pawepo mashahidi ili kuepusha ugomvi. Na tahadharini asipate madhara yoyote mwenye kuandika au mwenye kushuhudia. Hayo itakuwa ni kutokana na utiifu wa Mwenyezi Mungu. Na mhofuni Mwenyezi Mungu. Na ogopeni heba yake katika anayoamrisha na anayoyakataza. Hivyo ndiyo nyoyo zenu zitalazimika kufuata insafu na uadilifu. Na Mwenyezi Mungu anakubainishieni haki zenu na wajibu ulio juu yenu. Naye ni mjuzi wa kila kitu vitendo vyenu na vinginevyo. Aya hii inahakikisha misingi ya kuthibitisha, inahakikisha msingi wa kuandikiana. Hukumu haiwi kwa chini kuliko mashahidi wawili walio wanaume waadilifu au mwanamume mmoja na wanawake wawili. Na imelazimika mwandishi awe muadilifu na wawepo mashahidi panapokuwepo mafungamano. Lakini hapana lazima ya mashahidi ikiwa muamala wenyewe wa papo kwa papo. Nipe nikupe. Mkono kwa mkono. Pia aya inahakikisha kuwa mtu aliyepumbaa au hawezi kujiendeshea mambo yake mtu mwenyewe au mnyonge dhaifu basi lazima awe na mtu kuwa ni wakili wake wa kumtendea badala yake. Na pindi ikiwa ni safarini na hapana mtu wa kuandika, basi yatosha kutoa kitu kiwe rahani akamate mwenye kukopesha. Ikiwa mko safarini na hamkupata mtu wa kuliandika deni, basi kwa dhamana ya deni wekeni kitu kuwa ni rahani ashike mwenye kukopesha kutokana na mwenye kukopa. Na mtu akipewa dhamana na mwenziwe kushika, basi iwe hiyo ni amana iliyoko mikononi mwake. Yeye ametegemewa kwa uaminifu wake. Basi inapotakikana amana na aitoe amana ya watu na amche Mwenyezi Mungu aliyemuumba na kumlea na kumshughulikia kwa uangalifu ili isimkatikie neema ya Mola wake mlezi duniani na akhera. Wala msifiche ushahidi unapotakikana. Mwenye kuficha amepata dhambi na khabithi wa moyo. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mnayoyafanya, atakulipeni kwa mujibu mnavyostahiki.